Osagarri krisiak kultura sektorean eragin zuzena izan du eta kaltoituenen artean karrikako artistak daude. Egoera hori kontuan harturik, karrikako artisten federazioak Frantzia mailako topaketa batzuk antolatu ditu endaian. Berreun artista inguru bildu dira. Mm, ba, dantzerkia, dantza, zirkoa, txontxongiloak, e, baita ere artista plastikoak, e, argazkilariak, eta bar, teknikalari hainitz, ere bai, ez ditugu antzen. <laughs> eta, eta ara, badira erakasleak ere bai, unibertsitateko em, ikasleak, bon, voilà, netako. Alaia jaberon Jour de Fet, konpainako kideak jardunaldi hauen helburuak azaltzen dizkigu. Aurten, zer izanen dira edo zer izanen den eh, espazio publikoaren etorkizuna. Nola pentsatzen aldugu, nola behiro edo pentsamendu behi bat eh, eramaiten aldugun espazio eh, publikoa berpentsatzeko. Zer da guretzat gaur, pandemiaren ondotik, baita ere seguritate ere moan, uh, vigipirat eh, ezagutzen dugu. <laughs> eta hortan ere nola, nola sortzen alditugun eh, ikusgarri berriak. Zein izaiten alda gure lenguaia, nola topatzen gira jendeekin, publikoarekin. Orain badakigu ere, e, pandemiaren ondotik ere, konfinamenduaren ondotik, ne ustez gehiago erraiteko, jendeak zaila izan da denentzat uste dut berriz topatzeko karrikan, espazio publikoan. Ez gira gurutzatzen, haintzin bezala, hori badakigu. Eta gure gure helburua artista gisa, izan ez, da pixkat nola e, berriz asmatzen aldugu elgarrekin, zer izaiten alda gure tokia, hortan, e, berriz galdatzeko, deneri gogoetatzeko, e, denen artean nola hartzen hartuko dugu berriro karrika. Horretarako egitarau zabal bat prestatu dute landu dituzten gaien artean espazio publikoaren erabilera, transmisioa edota mugazgeindiko proiektuak besteak beste. E, gu kajikako artistek nola transmititzen ahal dugu e, eta gure artea kajikan, kanpoan, nori zergaitik, norekin, hori pixka bat dena. Bai, e, Baina ere bai jakiteko gure eksperientziak pasatzen eta eta <laughs> pasarazten ditugu ere. Eta horren inguruan hitz egiten dugu hainitz. Hori da gai nagusiena niretzat zer den besten esperientzia eta hori bai. praktikatzeko eta mhm. partekatzeko. Eta beste hitzaldi bat, e, muga eta mugaz gaindiko proiektuen nahi inguruan. Mhm. Zer nola, endaian bizigira eta bainan e, unibertsitate hori, topaketa hori nazionala da, beraz badira beste leku e, Mugai, beste gandiko lekuak, frantzian ere bai, eta hori aipatuko dugu. Zein diren eh, mugaren eh, behmaketak, zein diren eh, arazoak, dinamikak ere bai, kolaborazioak zein diren. Hala, pixka bat. Jardunaldi hauetan ateratako ondorioekin Karrikako Artisten Federazioak liburu bat argitaratuko du.